في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا na tukawahukumia wana wa Israeli katika kitabu kwamba hakika nyinyi mtafanya fisadi katika nchi mara mbili na kwa yakini mtapanda kiburi kiburi kikubwa فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Basi itapofika hali ya kwanza yake, tutakupelekeeni waja wetu wakali kwa vita. watakuingilieni ndani ya majumba na hii ilikuwa ahadi iliyotimizwa thumma radadna lakumul karrata alayhim wa amdadnakum amwali wa banina waj'alnakum akthara nafira kisha tukakurudisheni nguvu zenu dhidi yao na tukakusaidieni kwa mali na wana na tukakujaalieni mkawa wengi zaidi ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا Basi mkifanya wema, mnajifanyia wema nafsi zenu, na mkifanya ubaya, mnajifanyia wenyewe. Na ikifika ahadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu, na waingie msikitini kama walivyoingia mara ya kwanza, na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udana وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Wenda Mola wenu mlezi akakurehemuni, na mkirudia, na sisi tutarudia. Na tumeifanya jahannam kuwa ni gereza kwa ajili ya makafiri. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا Hakika hii Qur'an inaongoa kwenye ya yaliyonyooka kabisa na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa. وان الذين لا يؤمنون بالاkhirati a'tadna lahum adhaban alima na ya kwamba wale wasioiamini akhira tumewaandalia adhabu chungu Allahu akbar Allahu akbar La Surat Al-Isra au Bani Israel imeteremka maka. Sura hii tukufu ina aya 111. Nayo ni sura ya maka ila aya hizi za 26, 32, 33, 57 na tangu aya ya 73 mpaka aya 80. Aya zote hizi nazo ni 12 ni za Madina. Sura hii imeanza kwa kumsabihi, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu, kisha ikaitaja Isra, nayo ni safari ya usiku aliyochukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka maka mpaka Baitul Muqaddas, yani Yerusalemu, na baadaye akapelekwa mbinguni na kurejeshwa maka usiku ule ule. Baadaye sura inaeleza ujumbe wa Nabii Musa alaihi salam na yaliyokuwa ya wana wa Israeli kisha ikaashiria cheo cha Qur'ani tukufu katika uongofu na zikatajwa aya za uumbaji usiku na mchana na yatakayowatokea watu siku ya kiyama katika kulipwa kwa vitendo walivyovitenda duniani. Na subhanahu amebainisha sababu za kuharibika umma na hali ya watu katika kuhangaika kwao na matokeo ya vitendo vyao huko akhera. Tena zikaja aya za kutukuzwa wazazi, baba na mama, na hali ya watu kuhusu mali zao na zikaja amri kumi za kuunda umma uliobora kisha subhanahu akauvunja uzushi wa washirikina kuhusu malaika kisha akabainisha Qur'an inavyoeleza hoja zake kisha subhanahu akaashiria anavyostahiki kuhimidiwa na upinzani wa washirikina akawapa wasia waumini na Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza namna anavyowatendea makafiri duniani na akhera tena akaeleza asili ya uumbaji wa binadamu na shetani na akawatisha washirikina kwa aya zake. Baada ya hayo subhanahu alibainisha utukufu wa binadamu na akataja adhabu za siku ya kiyama. Akataja vipi washirikina wanavyojaribu kumzuia nabii asitimize wito wake na vipi Mwenyezi Mungu anavyomtia nguvu. Baada ya hayo allahu subhanahu wa ta'ala akamuhusia nabii kwa wasia za uongofu na wito mnasaba. Kisha akaashiria cheo cha Qur'an tukufu na akataja habari za roho na akaashiria siri zake. Kisha akataja umuujiza wa Qur'an kushindwa majini na watu kuleta mfano wake na akabainisha subhanahu uwezo wake kuleta ishara nyingine. Tena akataja vipi Qur'an ilivyokusanya haki na hali za waumini wema katika imani zao na inavyotakikana kuwa daima wawe wanamhimidi Mwenyezi Mungu na wakimtukuza. Mwenyezi Mungu alitakasika na kila ambalo lisio laiki naye. Yeye ndiye aliyemchukua mja wake Muhammad wakati wa usiku kutoka msikiti mtakatifu wa maka kuendea msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas ambao tuliwabarikia wakazi majirani wa msikiti huo katika mahitaji yao ili tumwonyeshe baadhi ya ishara zetu zenye ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha kuwa mimi ni Mungu mmoja peke yangu na ukubwa wa uwezo wangu. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kusikia na mwenye kuona. Na hakika hiyo Baitul Muqaddas ilikuwa inakaliwa na wana wa Israeli baada ya Musa mpaka walipofanya fisadi yao humo wakafukuzwa hapo zamani. Haya ijapokuwa sisi tulimpa Musa Taurati na tukatia ndani yake uongofu na tukawaambia msifanye yote wa kumtegemezea mambo yenu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wana wa Israeli mmezalikana kutokana na wale watu safi wema waliokuwa na Nuhu katika safina baada ya kuwa Nasi tukawaokoa wasizame. Basi mfanyeni Nuhu kuwa ndiye mwongozi wenu wa kufuata kama walivyomfanya wazee wenu waliotangulia. Kwani hakika yeye alikuwa mja wa wingi wa shukrani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Na tukatekeleza hukumu yetu kwa wana wa Israeli katika tuliyoandika katika Lauhul Mahfuz, ubao uliohifadhiwa ya kwamba watafanya ufisadi katika nyumba takatifu yani Baitul Muqaddas bila shaka yoyote mara mbili. Kila mara katika hizo itakuwa ni udhalimu na uasi na kuwacha hukumu za Taurati na kuwaua manabii na mtasaidiana katika madhambi na kwamba utawala wenu utaenea na kutukuka na kupanda kichwa na kiburi kwa dhuluma zenu. Na walipofika wakati wa kukuleteni adhabu mara ya kwanza, tulikupatilizeni kwa sababu ya fisadi yenu, kwa kusalitisheni watu wakali kupigana, wakakuingilieni mpaka ndani ya majumba, hapana walichokiacha ili wakuweni na ahadi ya kukuadhibuni ilikuwa ni ahadi haina budi kutimizwa. Kisha mambo yenu yalipokaa sawa na mkaongoka na mkatengeneza umoja wenu na mkacha ufisadi, tukakurejezeni ushindi juu ya wale mahasimu zenu, nasi tukakuruzukuni mali na wana na mkazidi kuwa wingi kwa idadi. Na tukawaambia mkifanya wema na mkamtii Mwenyezi Mungu, wema wenu utakufaeni nafsi zenu duniani na akhera na mkifanya uovu kwa maasi basi mnajiharibia nafsi zenu vile vile na utapokuja wakati wa adhabu pale mara ya mwisho katika zile mara mbili za ufisadi wenu katika nchi tutakupelekeeni maadui zenu wafanya athari za uovu na madhila na huzuni zidhihiri nyusoni mwenu na matokeo yake ni kuingia katika msikiti wa Betul Muqaddas wakauharibu kama walivyoingia na wakauharibu mara ya kwanza wakateketeza watachokipata kwa uteketezi mkubwa. Asa Mola wenu mlezi akakurehemuni baada ya hiyo mara ya pili pindi mkitubu. Na mkirejea kwenye ufisadi nasi tutarejea kukuadhibuni. Na tumeifanya jahannamu kuwa ndiyo gereza la kuwafungia makafiri. Hakika hii Qurani inawaongoza watu kwenye njia ambayo ndiyo njia iliyokaa sawa kabisa kuliko njia zote. Na ndiyo njia ya salama kabisa ya kufikilia kwenye furaha ya kweli katika dunia. Na wabashirie wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wenye kuitii haki na wanatenda vitendo vyema, kuwa watapata ujira mkubwa siku ya kiyama. Na hakika wale ambao hawaiamini akhera, tumewatengenezea adhabu ya machungu makali.